ba, berriz oi hartzun irratitik zuzenian zinemaldira jungo geha, eta ustet ondo dakagula urtzi telefonoan beste aldean edo ordenagailuan beste aldean. Kaixo? Ze beranduen sartzen zean, urtzi? Bai, lau segunduko <laughs> atzerapena du, baina bueno, tira. Bueno, behintzat, elkarren zuten geha eta ez da gutxi. Bueno, e, prentxaurrekoan atarian utzizatugu, ze junda? Ba, oso no, prentsa jendetsua, bakizu, eh, Hollywoodeko eh, aktore hauek zemuitzen duten ez. Eta, bueno, jende asko, egon da, eh, Richard Gere eta Susan Sarandonen e, pelikula horretan. Eta, bueno, pixkat, esango dugu zertaz di joan, hobeto, ze Hai. leno ez dugu oso argi izan e, zinean nintzen kursalen barruan. Bueno, ba, Nikolas Jareki idazleak zineman egin duen lehenengo lan hau, suspensez eta tentsioz beteriko thriller erakargarria da eta goi finantzen munduan maitasunak eta leialtasunak duten lekuari buruz hitz egin du eta esan bezala pelikula eh, bukaera haieka hortan pixkat e, uzten zaio jendiai o zeagin e, nola bukatzen da, ez dakigu nola bukatzen den, ba, ez du amaiera bai. garbirik. Zuk bai urtzi? Nik, nik zer? Ah, pelikulak ez du amaiera garbilik. Ah, <laughs> hori da, pelikula. Ha, ulertzen un, e, eh, za, etzen ula esango amaiera, noski ez dezula esango, baina bueno. <laughs> ez, ez, ez, ez. E, <laughs> ez du amaiera garbirik. Ez dakigun nola nola amaitzen den benetan. Bueno, e, gero, erai deitzen baiogu, ate, deitzen baiogu, atentzioa deitu dian gauza bat, mirari, e, gehienak, e, bueno, Maria Kristinan bai, baino Londres hotelen ere izango dira batzuk. Adibidez, dagoeneko etorri dira Juana Acosta, eh, Pablo Berger, Inma Cuesta, Macarena García, Daniel Jiménez eta Angela Molina. Eh, hori Londresen eta eh, hemenikan ordu betera aurre ikusten da Ben Afflecken eh, etorrera. Eta, bueno, eh, benetan Ben Afflecken etorrera jendia ekarreko du dudarik gabe. Uh mhm. -huh. e, urtzi, e, prentsa horrekoan zen dute? Bueno, ba, egon du da zuzendaria eta Richard Gere eta Susan Sarandon. E, hombre, uh Hollywoodeko horrelako izarrekin e, inoiz, e, bueno, prentsari etzaio so, a ber, nola, esplikatzen dean. E, bueno, argazkiekin eta bajendiak gehiago atean haitxu, baino uh e, zinemaldiak ez du guzten. E, agian izango da, e, bueno, pixkat e, beraien gatik, eta, bueno, e, egia da, egia da, e, eh, prentxaurrekoan e, eh, flashekin eta gu, guztiekin oztopatzen zuela, orduan normala denez, e, bueno, zinemaldiak esan du, mesedez argazki gehiago ez ateratzeko. E, ez dakit zure erronkatako bat zen, edo, bueno, igual atzo proposatu bernizun, e, Susan Sarandon eta Richard Gerek e, ondungi pasau, gutxi gauztau eta bueltakon bai esatia. Esango du eh, hori, esaldi hori, esango du Amaia Salamankak. Ziur gainera. Ez ez, ba, <laughs> Amaia Salamankak inpadaki guengo aurrez aurre, baino, ja baina zita, ba, zuk esaten zun bezala esfera altutakoekin, hasiko bea. <laughs> esfera, esfera altutakoekin. <laughs> ez, ez, eh, ez dute tarte izan, izan ere, bueno, jende asko dago, eta dakizunez, eh, horrek asko egiten du, ez? Ja, eta eh, bueno, alde honetan ez dut elkarrizketak edo adierazpen egiten. <laughs> Urtzi? Ez dakit badirudi urtzikin genuen konexioa eten indela, e, ordenagailuak azaltzen du hemen e, arazoak jogula, ba hortxe e, bueno, konexioa bueltatzen e, saiatuko gea, ea ba lortzen dugun eta bueno ba hortzi zututute ez Donostiko zinemaldia ofizialki oraindik ez bada hasire e, gauian izango delako emanaldi ba bertan dugu urtzi goizeko lehenengo pelikula ikusten. bueno, ordena gailo eta uste telefono beste aldean dugu laurtzi? Bai, gai, gaixo, gaixo. <laughs> Ez eh, nik, eh, nik zep, zep pasa da ez, eh, funtzionatzen dugu, mhm. eta, bueno, ba, jende asko dabil hemen eta normalena eta eh, konexioa moztea. Eh, ez tondo ez duten zen, pixat, eh, atzera penarekin entzun da, no, Bai, baina ongi, eh, etzen eh, beste munduko atzera penik, eh, eta bai, bai, oso ongi entzuten zen. Saiatzen nahi naiz, e, berriz ere sartzen, ze beti ere entzule guari oberena eman behar eta telefonoz ondo dago baino, obeda e, soinua e, argi garraiatzea. Eh, bueno, e, konetatzen den pitartian egun ematen konetatzen bada. E, esaten hain izan e, gero, arratsaldean e, bueno, amur pelikula edo maitasuna ikusteko aukera izango dugula. E, pelikula frantxez alemanier austriarra dugu. Eta, gero, arratsaldeko zazpitarietan edurnezuri edo Blanka Nieves izango da. E, hau e, pelikula espainol frantziarra dugu eta, bueno, ba, aktoren artean, e, leno esan dakoak, Maribel Berdu, Inma Cuesta, eta Pablo Berger zuzendaria. Eta hoxe, biharko, biharko, bihar beste plater fuerte bat dago, hemen maldian uzut eh, egunetik egunea plater fuerteak edera eh, faltatzen, izan ere, hor dagoelako e, Ben Affleck gaur etorriko da, eta bihar emango du prentxaurrekoa Ben Apleke. Eta gero, zer gehiago, babiar eh, Jose Sakristanen pelikula ere badago, en fin, e, gauza asko eta asko e, zinemaldi honetan, eta asteburuan izango da, izango da ze ikusia baitaren izan ere hor dago lako Seibitz John Travoltaren pelikula hori, eta, bueno, ba, benetan azpertzeko parada, ez dugu izango. Beraz, zure saltxan urtzi oso gustora. E, bastan pelikula ere, datu zen egunetan estrenatuko da ezta? E, bai, bastan pelikula ikusteko aukera izango da. E, bueno, guk eh, azelenean ikusiko dugu, goizean, eta bueno, ba, izango dugu horren berri, izan ere elkarrezketa batzuk ere lotu ditugu, eta, eta bueno, en fin, e, izango da, izango da, ze, ze entzuna e, oi irratiko mikrofono pampos eta eder hauetan. Ba, urtzi ezagit bukatze aldera zerbait egeo gehitu nahi zun, edo... Mm, ba, bueno, jendiai animatu e, zinea etortzea, e, zinemaldi honetan parte hartzera, izan ere, bueno... Egoaldi e, erra daota. Egoaldi erraz gain, e, bueno, prezioak ez dira oso... Mm, zeak ez dira oso e, merkeak, esan behar dugu, eta, baina, tira, e, ingo deu zerbait, eh? baino zinea etorri da, pelikulak ikusi egin behar dira, eta, bueno, nik animatze ditute. Eh? Ez dakit zarrerakin eh, nola ibiliko dian, baino, tira, <laughs> gauzak horrela dago. Bueno, ba, hortxe animatzeko deialdia inda, esker asko urtzi, eta ba, ba. izango dugu berriz ezin emaldian berri. Hori da, mila esker. Aio. Aio. 呢啊。